Mag ek die kynie sien? Ek sal ontvolg, as hy in skoning is en Israel leid, sal ons jongslag met ons blijdschap en mannekheid met blijdschap aan sy voet te leid. Die volk wat het luister is wanneer het een groot dag gesê. Hulle wat in die doodstadie is, hulle daar een dag gesê kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer. Want hy word genoem wonderbaar. Raadsman. Sterke God. Ewige Vader. Vrede Vader. en daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai. En 'n noot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here rus. Die gees van wysheid en verstand. Die gees van kennis. Die gees van raad en van die vrees van die Here. So sê die Here, eh, daar is my knegt vir wie ek ondersteun. Die uitverkorene, vir wie my siel welbehaag. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasie bring. Die gekrapte sal hy nie buig en die domme lampe sal hy nie blus nie. Maar getrouwe sal hy die reg laat geskied. Hy sal sy kudde wys as 'n herder. Hy sal die lamme met sy arms bymekaar maak en aan sy bors dra. Gegroet o manne van die Oosteland, soek u die Here. Ja, ons soek die koning van die Jode wat gebore is in Bethlehem vanaand. Waar u is, vreemdes in 'n verre land weet dat die hierdie tyding gegeen. My broers en ek is sterkkundig is. Verlede en toekomst het diep opgesluit in sterk taal. Ons het is ver gesien. Ons het om gevolg in die zee. Herodes was vir. Hoe was dit vir Herodes voor? Ons was ja. Sy huise man het ons gesê ons moet in wetting gaan soek. Die ster het ons gelijk hier. Hierodes het ons gevra om van die kindjie te kom vertel, maar ons is in 'n droom gewaarsku om hom nie tydelik te bring. God sal voorsien. Beskerm en bewaak.